Əmmə bəd fə innə istəqəl hədis kitabullah və xeyrəl hədiyə hədiyə Muhammedən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və şərrəl umuru muhdəfətuhə və kullə muhdəfətun bid'ə və kullə bid'ətun dalalə və kullə dalalətun finnər. Mühtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi təqvalı olmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlaslı olmağa çağırıram. Kim bu üç sifətə əlbəttə ki, layiq olarsa, sahib olarsa, o insanlar əlbəttə ki, qurtular. Günümüzdə elə insanlar var ki, <clears throat> özünü daha dəyərli sayır, daha üstün sayır. İmanda olmuyor olmaya, itayətdə olmuyor olmaya, özlərini başqalarından daha xeyirli sayır. Biz elə iblisin, iblisə nəzər yetirsək, elə o iman əhli idi o vaxtı, özünü bəyəndi, özünü daha xeyirli saydı, hansı səviyyədən gəldi, hansı səviyyə gəldi düşdü. Onda qalır ki, heç ibadətin, itaətin olmaya, özünü ibadətdə olandan, itaətdə olandan daha xeyirli sayasan. Ümumən bu əs, e, e, belə bir əməl heç bəyənilmir. İstər ibadət əhli olsun, istər olmasın. Çünki Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur ki, bu haqqda bizə bəyan edir ki, Maidə surəsinin 100-cü ayəsindəki e, de ki, ey Rəsulüm, de ki, ə, pis, pisin çoxluğu nə qədər çox olarsa, ə, e, çoxluq xoşunuza getsə belə, ə, e, yəni əlbəttə ki, ə, e, yaxşı ilə eyni deyildir. Təmiz ilə eyni deyildir. Elə isə ey ağıl sahibləri Allahdan qorxun, qorxun ki, qurtuluşa çatasınız, yəni nicat tapasınız. Yəni Allah da burada açıqca göstərir ki, əlbəttə Allah qatında pisiyle yaxşı eyni değildir. Allah indində tamam başka bir şey vardır. Yaxşılığın aqibəti yaxşılıqdır ve həmçinin pisliğin aqibəti pislikdir. Ve həmçinin Allah da burada insanları pislikdən çəkindirir. Yəni pis əməllərdən, haramlardan, yani günahlardan çekindirir. Ve bir var mənəvi, e, cismani pislik bunu hamı bilir, hamı görür. Bir var ki, ise mənəvi pislik. Mənəvi pislik nə, nədir? Yəni, insanın cahil olması, günahkar olması. Yəni, bir insan, əgər bir insanın biz bədənində bir necasət gördüyümüz zaman, hər bir insan deyir, onu yəni, xoş görmür. Deyir ki, bu pislikdir, yəni, yəni murdar bir şeydir. Mənəvi cəhətdən pislik olur ki, Allaha itaət etməmək, ibadət etməmək, asi olmaq, bu isə elə bir şey, yəni mənəvi bir pislikdir. Necə bir o necasət kimi. Ona görə də insan həm bədənini, həm daxilini o pis əməllərdən çəkinilməsi lazımdır. Çünki mənəvi pisliyinin, yəni zərəri çox böyükdür, ancaq mənəvi bir təmizliyin faydası isə çox böyük və sonsuzdur. Belə bir təmizlik insana aləmə Rəbbini daha yaxınlaşdırır, mələklər dərəcəsinə qaldırır, peyğəmbərlərlə, şəh şəhidlərlə, salihlərlə yoldaş edir, yəni qiyamət günündə bir arada yəni yaxınlaşdırır. Və bu ayədə keçən ə, istər pis və təmiz haqqında ə, e, çox görüşlər var. Məsələn, birinci ə, e, pis, yəni xəbis ilə tayyib dedikdə, yəni ə, e, tayyibdən məqsəd, təmizdən məqsəd halaldır. Hər şeyin halalı. Ancaq xəbisdən məqsəd isə əlbəttə ki, haramdır. Həmçinin mömin və kafir, yəni təmizlər möminlərdir, ancaq xəbislər isə kafirlərdir, yəni günahkarlar, üsyankarlar. Və həmçinin üçüncüsü müti və asi, tabi olan və asi olan. Günah işlədəndən kör olan. Yəni mütüt, yəni tabi olandır. Yəni bunlar təmizlərdir, paklardır, tayyibdir. Ancaq asi isə əlbəttə ki, ə, e, xəbislərdir. Hər şeyin fikir verən qardaşlar pisi çox olsa, ə, e, yaxşı nəticə verməz. Hər şeyin əlbəttə ki, ə, e, təmizi az da olsa e, daha insana fayda verəndir. Necə Allah bir zərrəni artırır. Bir yaxşı əməl görgən Allah 10 qat və 600 qat artırır. Ancaq bir haramda, bir günahda heç bir savab yoxdur. O insan üzərinə yazılır. Necə Allah təala bir ayət gəlməsində buyurur ki, gözəl e, məmləkətlər məmləkət, e, gözəl yəni məmləkətlərin nəbatəti, yəni bitkiləri Rəbbinin izində bol olar, yəni daha çox olar. Ancaq pis məmləkətlərin, pis yəni yerlərin e, əlbəttə ki, bitkiləri xeyirsiz, necə bir tikan kimi olar. Yəni ondan başqa bir şey çıxmaz. Və şükür edən, biz şükür edən bir qövmü beləcə təkrar-təkrar açıqlayaraq deyə Araf surəsində 58-ci ayəsində buyurur Allah Taala. Yəni o məmləkətdəki e, insanlar daha təmiz olarlarsa, daha Allah yaxın olarsa, Allah onların bərəkətini artırar. Ancaq onu göstərir ki, hansı məmləkətdə günah daha çox olarsa, Allah təala nə edir? Oranın əlbəttə ki, bərəkətini qaldırar. Və bu ayədən keçən istivanın, e, yəni həqiqəti düzgün anlamındadır. Bu da e, bunun da bir bənzəri istiqamətdir. Yəni təmiz, tayyib olan istiqamət üzrə olmaqdır. Onun ziddi isə əyrilikdir. Və təmizliklə heç vaxta ə, e, ə, e, e, o pislik, yəni o günah, ə, yəni heç bir dünyada eyni ola bilməz. Yəni götürək. Birinci qiymətdə. Yəni ə, pis və təmiz dünyada və axirətdə eyni qiymətdə ola bilməz. Çünki pis dünya baxımından daha ağırdır. Ancaq ah, yəni təmiz isə axirət baxımından daha ağırdır. İkinci isə məkan baxımından götürək. Bunların yeri də bir ola bilməz. Çünki yaxşı cənnətlikdir, təmiz cənnətə aparır, yeri cənnətdir, ancaq pisin yeri isə cəhənnəmlikdir. Üçüncüsü cəhət baxımından, yəni yerləri. Yəni pisliklər xəbis solda olanlardır, ancaq yaxşı isə tayyiblər, təmizlər, paklar isə, halallar isə, yəni əlbəttə ki, ə, e, sağda olanlardır. Dördüncü isə infakt baxımından da eyni deyilirlər. Yəni pisin e, infakt edən heç bir sahib qazanmır. Nə qədər haram pul olsun, onu xərcləsin, ona heç bir fayda verməz. Ancaq ə, e, yaxşı isə elə deyil. Yaxşı isə e, həm dünyada qazandırar, yəni bir insan bir var dövləti nəsə xərcləyirsə dünyada, Allah onu həm qorur var dövlətini, həm də qiyamətdə onun ə, e, savabını verir. Allahdan necə bir ayət gəlməsində bu işin yoxsa iman edib salih əməl işlədənlər, yer üzərində pozğuluq, pozğunçuluq e, edənlərlə e, bir mi tutacaq deyə buyurur. Yoxsa müttəqiləri facirlərlə, yəni günahkarlarla eyni mi tutacaq deyə buyurmaqdır. Saz surəsinin 28-ci ayəsində. Və buna göstərir ki, əlbəttə Allah nə o, o pis insanları, pis yəni günahkarları heç vaxt Allah Taala yəni möminlərlə e, düzgün insanı bir tutmaz. Həmçinin xəbislə tayyib bir çox mənalarda da işlənir. Məsələn, bayaq söylədiyim halal və haram da bunlardan birisidir. zerre kadar halal, zerre kadar yani küçük bir halal Allah katında, Allah'ın indinde kıyamette dünya doğusu haramdan daha değerlidir. Dünya doğusu sen neyse olsun, onda haramet varsa yani bir zerre halal ondan daha e, Allah katında daha değerlidir. Ve bunların müşteriler de yeni değildir. Mesela Allah Teala ayet ne buyurur? Pis kadınlar pis kişilerle. Pis kişilerde pis kadınlarla, Hem şimdi pis yakışık kadınlar yakışık kişilerle ve yakışık kişilerde yakışık yaxşı kadınlarla eynidirlər. Yəni bir-birinə yaraşarlar. Yəni heç vaxt bir e, fuhuş bir möminə yaraşmaz. Yəni salih salihə yaraşar, günahkar isə günahkara yaraşar. Bunu Allah Taala da e, bizə beləcə bəyan edir. Həmçinin malın pisi malın pisindən bayaq söylədim ki, heç vaxt zəkat verilməz. Ancaq təmizi isə özündən haqq veriləndir. Yəni zəkatı veriləndir, ödənəndir. Və həmçinin pis mal pis yollara xərclənər. Yəni bir haram mal pis yollara xərclənər. Məsələn, ə, e, Azərbaycanda elə iş adamı var ki, yəni hamı onu tanıyır. Pulun qədəri yoxdur. Ancaq bir gecə bir dənə musiqi, yəni bir şarkıcı qadına neçə milyon dollar ayağının altına atdı. Amma Azərbaycanda kasıb yaşayan yoxdur, yəni e, pisliyyət olan yoxdurmu? Çünki o pul orada, orada getməli idi. Ancaq yaxşı mal, halal mal, təmiz mal yardımlara köməyə gedər. Ona görə pis mal əlbəttə pisin e, yeri də bəllidir. Əlbəttə ki, təmizin, halalın yeri də e, e, bəllidir. Həmçinin möminlər, kafirlər, yəni bunlar da möminlər də, kafirlər də və həmçinin adil və fasiqlər, hamısı bu, o, bu yola, yəni bu mərhələdən ə, sayılır. Məsələn, mömin əlbəttə təmiz olandır. Möminin halı da necə bir bal kimidir. Heç kim o mömindən inciməz. İnsanlar yaxşı davranar. Ancaq kafirsiz zəhər kimidir. Adil bir insan isə bəhrə verən bir ağac kimidir. Ancaq fasıq isə tikanlı bir ağaca bənzər. Bunların fərqləri də əlbəttə ki, heç bir zamanda eyni ola bilməz. Həm də dünyada, həm də, həm də ki, ahirətdə. Necə Allah Teala Fatih surəsində nə buyurur? Körlə görən bir deyildir. Gecenin zulmetiyle gündüzün ışıklığı da bir değildir. Güneşin istiliyle kölgelik de bir değildir. Ölülerle diller de bir değildir. Hemçin müminlerle kafirler de cahiller de bir değildir. Bu neyi gösterir? Hiç vaxt mümin cahille bir olabilmez. O hem kördü, hem ölü kimi bir şeydi. Özü ne kadar xeyirə sayısı belə, Allah qatında onun bir zerre kadar da elbette ki onun kıymeti yoktur. Necə deyir, diğer bir ayet Allah falan buyurur. Amma kör elək görən, iman edib salih əməl işləyən və lə e, yəni günahkar, günah e, edənlər eyni ola bilməzlər. Siz çox az düşünürsünüz deyə buyurur. Allah da sizə bəyan edir ki, heç vaxt, yəni kör kimdir? Kör elə həmin o günahkarlardır, yəni haqqı görmürlər. Görən möminlərdir. Yaxşı əməl işlədən möminlərdir, günahkarlar isə yəni həmin o xəbislərdir. Və Allah deyir, siz çox az düşünürsünüz. Əgər düşünsəz bunun fərqini görərsiniz deyə Allah Taala buyurur. E, necə Mömin 58-ci ayədə. Həmçinin təmiz əxlaq ilə pis xasiyyət də bu qəbilələrdən sayılır. Məsələn, insanın nə qədər təvazökar olması və həmçinin qənaətkar, təslimiyyət göstərməsi, şükür etməsi bu qəbilədən sayılır. Yəni bunlar tayyiblərdəndir. Ancaq lovğalıq, təkəbbürlük, ondan sonra üsyankarlıq, səbirsizlik, nankorluq bu isə həmin o xəbislərin yəni cərgəsinə gedir. Bunların da fərqi əlbəttə ki, eyni deyil. Həmçə salih əməl işlədənlərlə salih əməl işləməyənlər də yəni e, bu qəbilədəndir. Bu yəni pis və təmizin misallarından sayılır. Necə bir hədisdə Allah Resulü sallallahu əleyhi buyurur, buyurur ki, az olub yetərli olan şükranlığını yerinə yetirən çox olub məhsul tutandan daha xeyirlidir. Yəni insan Nə qədər var dövlət az olarsa, onun haqqını ödəyərsə, şükranı yetirərsə, hökmüsünün üstü var dövlət, onun haqqını ödəmə, əlbəttə onun sənin üçün heç bir faydası yoxdur. Yəni insan düzdür, dünyada bəzi şeylər çoxluq, o pisin çoxluğu, varlığın çoxluğu insanı qamaşdırır gözün, ancaq bilmir ki, onun üçün nə hansısa xeyir nədədir, onu insan bəzən ə, e, əlbəttə ki, bilməz. Və həmçinin Allahdan uzaqlaşdıracaq hər şey pislik Allaha qovuşdurucu hər şey isə əlbəttə ki, yaxşılıqdır. Və bütün bu ayədən anlaşıldığına görə haram mal nə qədər əlbəttə çox olsa belə nəticədə bərəkətsiz olar, acıq halal isə nə qədər az olsa belə sahibinə faydalı olar. Necə Allah Taala bu haqqda e, Bəqərə surəsinin 276-cı ayəsində buyurur ki, Allah faizi məhv edər, sadaqanı isə artırar. Fikir verin. Yəni faiz nədir? Haramdır ona getirir, kazandırır. Ancak onda bereket yoktur. Allah onu neyler? Onun bereketini alır. Geç tez alır. O adam vakti gelir evini yıkır. Ancak sadaka öyle bir şeydir ki yani insan ne kadar o sadakana korksa belki hemen vererek malım eksilir ancak Allah da, eksin o daha da artırar.